Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeće, kaže, vezano mesajl fil gusli. Znači, određena pitanja koja ima veze sa guslom, koje ne potpunjava sve što do sad rekla. Kaže, la tenkudu mar'atu ša'raha lil gusl, Kaže Mila Dženabet ili kauli sallallahu alaihi sallam inama jekfi kan tehuthi alihi salatu hafejat. Kaže, žena ne treba da razvezuje svoju kosu, misli pletenice, ako ima pletenice svezano, ne treba da razvezuje svoju kosu prilikom uzimanja gusula od dženubluka, od dženabeta. Zbog riječi poslanika sallallahu alaihi sallam hadis bilježi muslim u svome sahihu je jekfiki kaže dovoljno ti je poslanik se obraćao ženi koja ga pitala da li mora da razveži svoje pletence kaže dovoljno ti je kaže en te ali, ali telase hasejad. Dovoljno na svoju glavu, znači dovoljno da tri puta, znači da ne razviješ pletenicu, nego tri puta, znači provučeš, eh, poliješ kosu, provučeš eh, eh, da prođe voda, da dođe do korijena glavi. Znači mora proći do korijena glavi, a ne mora plat, prat pletenicu. Kupat, ne mora razvezivati. Naravno, priđe vodom preko nje, ali ne mora razvezivati. Znači, ovo je hadis došao u muslimu i ovo je po većini učenjaka. E, e, kaže dalje pas ovdje kaže e, tenqudul ha idu seha i da to kaže a žena koja je u stanju hajza ovo je kao, u džunubluku u džunubluku ne mora razvijeti pretencije mislim pa se neki reći povode pa ovaj, to je propis koji jedna ne živi kod nas žena niti imaju dugu kosu niti vežu pletencu sad su frizure ovako onako ili tako ali eto da znamo propis Kaže, žena koja u hajzu, kaže, ona treba, kaže, da ona razveže e, kosu na svojoj glavi kada, uzima gusul. Zašto? Kaže, li ima ruvije, ruvije, znači sigatu temrid, ima slabosti u ono što prenosi. Kaže, eneho qale li a iše, poslanik sam rekao a kada je bila hajd, kaže, e, unqudi u vaktesili, kaže, razveže svoje dlake, kosu, e, dlake ko, za glavi, kaže, vaktesili i okupaj se, uzmi gusul hadis ima u sebi slabosti. <clears throat> Međutim, ima ovdje jedan drugi problem da dodam to. A to je da ovaj prijetodni hadis gore, gdje su spomenuli, kad kaže poslanik sam dovoljno ti je da tri puta pokvasiš svoju, da eh, pokvasiš svoje korijene kose na glavi. O, gdje smo rekli da žena ne, mora da razvezuje pletenicu od džunubluka. U tom istom rivajetu, kod muslima, imamo dodatak, imamo dodatak, osnova je hadisa Mina dženabete, da žena pitala o džunubluka. A imamo dodatak kod muslima, vjerodostojan hadis, e, dodatak imao minel hajdi. I još hajza ima dodatak. Skupina mu hadisa kaže da je ovaj dodatak slab. Skupina kaže da je vjerodostojan. Jel Allah za najbolji ovaj, e, kad se analizira lanac prenosilaca, odnosno ravija koji se izdvojio sa tim dodatkom, pouzdan ravija taj dodatak nije oprečan drugim rivajetom, nema čemu da bude oprečan. Dravija koji se izvojio s tim dodatkom, ne, ne samo od džunubluka, nego i od stanju hajza da žena može, e, logički ne ide možda. Što logički ne ide? Osoba, žena koja je bila u stanju hajza i dugo vremena imala svezanu Petoncu, sad kad treba se okupati ono prvi put, a još i ne treba razvijati pletence. Znači. od pitanju džunubluka, obično znači, ne mora znači da je dugo bila nosila pletencu svezanu. Uglavnom, Allah za najbolje, znači, e, kad bi se ovome dodali, na tome stavi e, jedan stav učenjaka, jer je to došlo u, znači, muslimom sahihu, i žena od stanja, i od sta, e, i od hajza, da, na osnovu teksta hadisa u tom dodatku, ne treba da razvezuje pletenice i to je bliže ispravnije nego ovo što je došlo u ovom slabom hadisu. <clears throat> Kad završimo, zabilježi dalje kaže Juđziju uh, e, Gaslun Vahidun ili Guslun Adum i Hajdi Vođenabe kaže e, dovoljan kaže jedan, uzmanje jednog gusula e, kada se kupamo od hajza i od džunubluka. Žena kada se kupa od hajza i od džunubluka dovoljno je jedan gusul. Ili kaže od radi džume i džunubluka, znači muškarac kada se kupa uzima gusl džume i od džunubluka dovoljno je jedan gusl. Kad, je ovo, kad ovo može ići? onda kad smatramo da je šta? Da je sunet kod muškarca. A, kod žena, gledate, ako žena je i hajz, kako će biti džunubla? Kod kod nju džunubla kao hajz? Može, jel? <laughs> to ovi iskusni znaju. Ova, od hajza je džunbluk. Hajz žena bila u hajzu, 7 dana. Oto sad Ili može džunbluk ostavio prije hajza može. Pa Aha. Ja. A ovo za muškarca, znači imamo džumu i džunubluk, e, to se čisto dešava, ali ovdje znači ako uzmemo da je, e, da je vađib, da je vađib uzeti guslu, da je vađib uzeti guslu i za džumu, i za džunu, da džunubluk je jasno, po ali i za džumu, onda ima li onda spora da se spoji? Ima li onda spora da se spoji? Dva vađba, dva razloga različita imaš. Uglavnom, skupina očaka kaže da, nema smetnje jer nije došlo pojašnjeno da se mora razdvojiti znači, džunubluk od džume i džunubluk od, eh, eh, eh, pardon, gusto zbog džume i guslu zbog džunubluka. E, skupina učenjaka ima koji kažu da nema smetnje kako, e, e, nije bitno kako tretirao, da su oba vađiba ili jedan vađib, jedan sunet, da je dozvoljeno spojiti i da, jedan pokriva drugi. Naravno, po šartu da ima nijet, da ima nijet da čini oba. Znači. Sljedeće kaže ovdje je kum gusul min anil vudu, kaže gusul mijenja abdest. Da ima ruvijena Rasula sallallahu kana la yatawadda badila gusul ovdje kaže, ono što se prenosi kao da ima, kao da ima slabost. Uglavnom prenosi tu dva hadisa. Dva hadisa prenosi. od Aiše radila pogotovo hadis, vjerodostojan hadis u kojem preneseno, da je poslanik sallallahu alaihi sallam da nakon uzimanja gusla nije abdestio. Klanjao bi, a nije abdestio. Tako došlo u tekstu hadisa. Kaže Allahov poslanik sam nakon kaže kad bi e, klanjao nakon gusla bi klanjao kaže a ne bi, uzimao abdest. E, naravno ovdje treba podvući e, osoba koja uzme gusl. neki učenjac pravi razliku. Kaže ako uzme gusl po sunetu Kaže, tada nema, nema sumnje onda da ima, ima abdest. Međutim, ako uzme e, gusl koji nije po nego ono samo zanijeti i bučne se u vodu. Ili okupa se, pusti mlaz preko glave da priđe. Jel tad ima abdest ili nema abdest? Pa neki učenjac kaže, jel, ovaj, neki kaže ima, neki nema. Glavno, presuđen ovdje taj, presuđen na taj hadis, koji se prenosi adiše radan vjerodostan hadis i od denesa e, u kojem je došlo, znači da ne bi abdestio posebno poslije gusla, nego bi klanjao Znači, a, i naravno, to spominju drugi učenjaci, poput Ibn kaže, kijas, e, normalan, zdrav kijas, kaže, jel, ako ti, ako ti abdest, znači, sa abdestom imaš abdest, pa preče je sa guslom koja je veća čistoća od abdesta da imaš i abdest. Tako kaže da nema potrebe da treba neki poseban tu, čak da nema dokaza da iši radenom da nema dokaza od odensa, znači bilo bi ispravno da, da gusl mijenja abdest. E, ovdje naravno treba dodati to, misli se to, ako u toku gusula nisi nešto uradio s čime se gubi abdest. Ne gusu, nego abdest. Recimo u toku gusla da osoba pusti vjetar. Obavlja gusu i na kraju gusula pusti vjetar. I onda kaže imam, imam abdest. Kako će imati abdest? Ili da kaže, čekaj, nisam ja, kaže, nisam ja završio guslu, kaže, ja sam do prije kraja gusla, kaže, e, pustio vjetar, recimo. Ili mokri, pošto se često dešava osoba koja prilikom kupanja, da često smokri, to je normalno, to je prirodna stvar. I sad cijelo vrijeme obavlja guslu i mokri cijelo vrijeme. I na kraju kada ima abdest. Jel može imati abdest? Može, jel tako? Što ne mogu? Nije završio gusu. Kad završi gusu, zna se da je završio, jel tako? U svakom slučaju, ne razvoj, sigurnije i ispravnije da se trudi. Kad počne uzimati gusul, znači da ne, ne radi nešto poput znači, mokrenja ili puštanja vjetra, čime narušava, dovodi upitnost abdesta, a ne gusula. Dobro. Sljedeći. Kaže, je džuzu en jaktesile bil maj eledi iktesile bihil mar'etu al e, džunub li ma e, ela Da završimo na brzinu. kaže, ovaj, e, kaže, dozvoljeno ženi E, dozvoljeno da se okupamo sa vodom sa kojom je e, se okupala žena koja je bila u stanju ovaj, i navodi se ovdje dokada osobno da je dozvoljeno, kaže e, zaista voda, ima tekst isa duži tekst Adisa kad posljedno sam rekao zaista voda, voda la jenđub ili la juđnib, znači voda ne može biti džunup, ne voda sama posebno, nema osobine džunubluka kada ona može biti znači ako se osoba kupala, jedna je ostala ta voda, sa njom se okupa, druga ispravan je gusli jedno drugo. Kaže je džuza, ti džunup, e, dozvoljeno kaže da se dozvoljeno ono, muškarcu i ženi, e, su, mužu, suprugu da se okupaju zajedno iz jedne posude prilikom uzimanja gusula, kao što radi poslanik sa Išom radijalno vjerodostojnog hadisma. Mutefeknali. Također kaže e, isti istitarin il gusula. Mustehabe kaže da se osoba pokriva prilikom uzimanja gusula. I da teseltum iza tesala ahadukum kada neka se od vas kupa neka se neka se prekrije, neka se sakrije hadis je vjerodostan. Uglavnom, ovaj, to da li je, ovdje kažemo, kad je, kad je mustehab? E, osoba ako sama. ako je sama, da se, da misli se ovdje kad, e, da se sakrije, misli se sakrije od toga da vidi e, ljudi stranci, da ga ne vidi. ako, je, ako osoba, znači, postoji mogućnost da je neko vidi, Znači onda je važno da se pregne, nije mu se znači mora da se sakrije, da se skloni, da je ne bi neko vidio, uh, uh, da sakrije svoje stidno mjesto, naravno, onda je važno da se sakrije. A ne da ljudima kaže, barate pogledajte, gledajte u mene, nego da on se Kaže da, da Ademovu džubili sitar, kaže da nije vađiv, kaže to ukazuje, kaže Bename Jubu Kane Jaktesilu Orjane, spominje hadis koji bilježi Buharija muslim u svom sahihu, su Buharija u svom sahihu, da je Ejub da se on kupao, uzimao gusul gol. A ovo šerijat e, e, da šerijat prije, prije našeg šerijata, znači, ne možemo uzmati taj propis kad imamo kod nas šerijatske argumente, tako da navođenje na ovo mjesto može biti samo kao kao dodatni dokaz, a ne osnovni dokaz. Onda ovdje da je mustehab, da da se što manje vode uzma prilikom uzimanja gusta, to sam ja sad spominjao, smo ta hadis umdeto kam, hadis e, vjerodostojan, e, hadis vjerodostojan bilježe i Bahari i Muslim. I zadnji ovdje ova dva hadisa što se spominjate. sve, svi hadisi koje spominjate, riječ došla hammam, e, hammam to su ona javna kupatila. Svi jedni hadis koji došli spominje javno, javno kupatila, svi su hadisi daifi. Znači, koji jedan hadis do došao da je spomenuta hammam, u njima ovdje on dva spomenuo. Jedan od to kako, na koji način, da kad odiš da trebaš nositi, da žena da ulazi, ne ulazi hamame, u drugom kad muškarac ode da, ovaj, da je dozvoljeno muškarcu, kad ode, s tim da se, da se da nije dozvoljeno, da ne ide u hamame zbog mogućnosti da je neko vidi. Tako da, uglavnom, svi ti hadisi, svi propisi koji su izrečeni od njih nemaju, znači slabi su, ne možeš izvlačiti dokazi jer su svi hadisi koji spominja riječ, samo hamam, u njima ima slabosti, nekima jače, nekima više, uglavnom ne mogu se ispravno, se ne mogu digna na stepen privatljivih hadisa. I time smo završili poglavlje gusla, ostaje nam naredno je temijemom. ašhadu en la ilaha, Andalusam Andalusam